Պարոն Թամրազյան, օրերս քաղաքային համայնքի ավագանոնիստում լսվեց քաղաքային համայնքի բյուջեի 2016 թվականի առաջին կիսամյակի կատարման մասին հաղորդում։ Ցուցանիշները ուրախացնող չեն։ Դա պայմանավորվել միայն ապրիլյան իրադարձություններով։ Իրոք, եթե նախորդ տարին եղել է 90-95%-ով կատարողականը ապահովված, ապա այս տարի արձանագրել ենք 86% կատարողական եւ մենք պայմանավորում ենք ապրիլյան իրադարձություններին արդյունք արդյունքը, որովհետև թե գույքահարկի մասով, թե հողեհարկերի մասով, թե ուրիշ վարչական գանձումների մասով կտրուկ բյուջեի մուտքերը նվազել են եւ նոր-նոր կա արդեն միտում, որ կարողանանք երկրորդ կիսամյակում աստվածը լրացնենք։ Եթե նախորդ տարիներին, ինչպես նաեւ առաջին կիսամյակում անբարի խիղճ հարկ վճարողներին կամ քաղաքացիներին նախազգուշացնում ենք, իսկույն ընդཐུպ դատարան ենք դիմում, ապա հաշվի առնելով սուբյեկտիվ եւ օբյեկտիվ պատճառները, մեղմ-մեղմ ենք վերաբերվել եւ նոր-նոր ենք սկսել նորից մեր բնականոն աշխատանքը եւ փորձում ենք անենք ամեն ինչը, որպեսզի կատարողականը հասցվի իր նորմային։ Մարդիկ դիրքերում էին եւ իրանց վճարվելիք հարկերը եւ թուրքերը կուտակվել են ընդ որում տարբեր պետական կառավարման ոլորտներում ապրիլ-մայիս ամիսների համար ոչ թե ներվել են, այլ հետաձգվել են որոշ հարկատեսակների, որոշ վարկառունների վճարական ժամկետները ուղղակի երկարաձգվել են, որ เป զի դուժիր տուգանքներ չհաշվարկվեն կուտակումների վրա տվյալ գանձով։ Եվ դա բարոյական էլ չէր լինի։ Այո տարեվերջին հնարավոր կլինի շտկել վիճակը, դատարանում էլ կան գործեր կամ արդեն դատական վճիռներ մինչև ապրիլյան իրադարձությունները, եթե չեմ սխալվում, մոտ 25 միլիոն դրամ պիտի բռնագանձվի անբարեխիղճ հարկատուներից այս հարցում ևս մեղմ վերաբերմունք է ցուցաբերվում ապրիլյան դեպքերից հետո։ Ոչ այն գործերը, որոնք գտնվում են դատարանում, բարբերաբար կայանում են դատարանի նիստերը եւ կայացվում վճիռները, այսօրվա դրությամբ այո, ունենք ահագին գործեր դատարանում եւ այս պարագայում բնականոն մեր իրավաբանները համատեղ մեր մասնագետների հետ աշխատում են։ Փոխադրամիջոցներից գույքահարկի գանձումն էլ խնդիր էր։ Տարեսկզբին այդ մասին խոսվեց։ Կանոնավոր ձևավորվել է այս գործընթացը։ Այո, չնայած մտքերի նվազմանը մենք այս կիսամյակը փոխադրամիջոցների միջոցով կատարողականը 98% էր։ Փոխադրամիջոցների գույքը հայտնից։ Մենք դիմել ենք տարբեր ատյաններ, դիմել ենք ոստիկանություն, դիմել ենք էկոնոմիկայի նախարարություն, դիմել ենք տեխնոսերվիս համանախագահ պատասխանությամբ ընկերությանը եւ խնդրել, որ տեղզնումը միայն ու միայն անցկացվի քաղաքապետարանի կողմից զորական կտրոնի արկայության դեպքում։ Մինչ այդ հայտ է եկել այդ թերությունը եւ մոտ 6 60000 մեքենա գահակ չէին վճարում։ Սակայն անցել էին տեղզնումը։ Այո, կային նաև դեպքեր, որ տեղզնումը անցնում էին Երևանում, այլ ոչ թե Ստեփանակերտում։ Այս փաստը արձանագրելուց հետո իսկույն տարվել են աշխատանքներ, ինչպես ճանապարհային ոստիկանության հետ, այնպես էլ էկոնոմիկայի նախարարության մասնագետների հետ, տեխնոսերվիս ՍՊ-ի մասնագետների հետ կատարողականը գրեթե 100%։ Դա դեռ պարտքերն են։ Պարտքերն են եւ հիշեցնենք, որ ուի քարքի վերջնա ժամկետը դեկտեմբերի 1-ն է եւ մինչեւ դեկտեմբերի 1-ը հույսով եմ, որ մյուս ոլորտներում էլ կկարգավորվի կատարողականի տոկոսը։ Համայնքային բյուջեի համալրման աղբյուրներից մեկն էլ արտաքին գովազդ տեղադրելու համար տեղական տորքն է։ Վերջին տարիներին քաղաքապետարանը քայլեր է ձեռնարկել գովազդատուներին, գովազդարտադրողներին եւ գովազդակիրներին իրավական դաշտ բերելու համար։ Մի երկու տարի առաջ մենք չունեինք ոչ շտեմարան, ոչ տեղեկություններ եւ տվյալներ ընդհանրապես արտաքին գովազդի մասին եւ համապատասխան անդրադարձան օրենսդրական փոփոխություններով մեր վերահսկողության ծառայությանը լիազորություն ենք տվել ի հայտ բերի բոլոր արտաքին գովազդները Ստեփանակերտում ուսումնասիրվի, հաշվառվի եւ բոլորին բերվի օրենսդրական դաշտ։ Դժվարություններ շատ են եղել կապված այն հանգամանքի հետ, որ հասարակությունը դեռևս պատրաստ չէր ընդհանրապես գովազդի համար վճարել, բայց կամած-կամած աշխատանքներ տանելով արդեն վերել ենք հասցրել այն հանգամանքին, որ տարեկան 8-ից 10 միլիոն գումար հավաքագրում ենք կոնկրետ արտաքին գովազդ ոլորտից։ Հարկ է նշել, որ դժգոհությունները եղել են 1 քառակուսի համար նախատեսված այսօրվա դրությամբ Ստեփանակերտ քաղաքում 2500 դրամ գումար, բայց երբ բացատրում ենք, որ մի խանութի համար ամիսը 5000 դրամ կամ 7000 դրամ տալով, բայց պահպանելով իրանց գովազդը, տնտեսվարող սուբյեկտները հասկանում են եւ այսօրվա դրությամբ գրեթե նման տիպի դժգոհություններ չկան։ Ավականին այս դույթը սահմանել է պետական եւ տեղական турքերի մասին օրենքին համապատասխան։ Ընդ որում այդ օրենքով նախատեսված էր առավելագույն շեմը Ստեփանակերտ քաղաքի համար 3000 դրամ, բայց մենք վերին շեմը չենք վերին շեմը չենք դրել։ Երբ գովազդատուներին, գովազդակերներին եւ գովազդ արտադրողներին բերել եք իրավական դաշտ, չի ազդել գովազդի ծավալի եւ քանակության վրա։ Օրինակ այսօր էլեկտրոնային էկրաններին չեմ տեսնում գովազդ, գրեթե լուսատախտակներ չկան։ Էլեկտրոնային էկրաններն էլ են նորություն եղել, բայց տվյալ գովազդակիրը վնաս կրելով այդ գովազդի միջոցից հրաժ հրաժարվել է։ Չէի ասի, որ գովազդը քչացել է Ստեփանակերտում օրենսդրական փոփոխությունների արդյունքում, կարելի ասել, որ ավելի է շատացել։ Ուղղակի եղել են ահագին անանուն առանց սեփականատերերի վահանակներ, որոնք միանշանակ մեր համապատասխան ծառայությունների կողմից ապամոնտաժվել են եւ ոչ մեկն էլ չի եկել որ բողոքի։ Այսինքն գովազդատուն պետք է իմանա եւ գովազդարտադրողը պիտի իմանա, որ առանց քաղաքապետարանի գիտության չպիտի գովազդ արտադրվի։ Գովազդ արտադրողը մինչև քաղաքապետարանից թույլտվությունը չլինի, չպիտի պատվերը կատարի, այսինքն այս ամբողջ շրջանը արդեն կանոնավոր կերպով գործում է։ Այո, միանշանակ պիտի հասարակությունն իմանա, որ համաձայն քաղաքական ինքնակառավարման մարմինների մասին օրենսդրության համաձայն գովազդի մասին օրենքի արտաքին գովազդ տեղադրելը Ստեփանակերտ քաղաքում միայն ու միայն պիտի իրականացվի Ստեփանակերտի քաղաքապետարանի թույլտվության հիման վրա։ Պարոն Թամրազյան, քարորիա պատերազմը ստիպեց ամենայն լրջությամբ հաջողության մոտենալ բազմաբնակարան բնակելի շենքերի նկուղների սանիտարական մաքրությանն ու վերանորոգմանը։ Քաղաքապետարանը վերանայեց իր ծրագրերը եւ նկուղների սանիտարական մաքրության եւ վերանորոգման համար նախատեսված գումարի չափը մեծացվեց։ Այսօր ինչ վիճակում է այս գործընթացը նկուղների վերանորոգումը եւ երբ կարող ենք ասել արդեն ավարտված է եւ վերանորոգումը եւ կահավորումը նկուղների, որպեսի Աստված մի առած է, բայց մենք պետք է պատրաստ լինենք պատերազմական գործողությունների ժամանակ բնակիչները կարողանան պատսպարվել նկուղներում։ Այո, ապրիլյան իրադարձությունները ստիպեցին Ստեփանակերտի քաղաքապետարանին, որ վերանայի իր կապիտալ եւ ընթացիկ ծրագրերով նախատեսված աշխատանքները։ Նախ եւ առաջ սկսել ենք բազմաբնակարան շենքերի նկուղների մաքրման, վերանորոգման եւ կահավորման աշխատանքները։ Նվազեցրել ենք տարբեր ծրագրերի կողմից գումարները և 50 միլիոն հատկացրել տվյալ աշխատանքների իրականացմանը։ Պետական բյուջեից էլ համապատասխան գումար հատկացվել։ Այսօրվա դրությամբ բազմաբնակարան շենքերի նակողներից 70-80%-ն արդեն իսկ վերանորոգված է, կահավորված է, դռները տեղադրված են, բանալիններն էլ հանձնված կամ թաղկոմներին, կամ որևէ պատասխանատու անձի։ Այս աշխատանքները պիտի իրականացվեին ավելի շուտ։ Պատկերացրել ենք, որ այս աշխատանքները իրականացնելուց կարող էր մարդկանց մեջ խոճապային տրամադրություն շրջապատի տրամադրություն առաջացնել, դրա համար ստեղծվել է մի քանի խումբ, մի խմբի ղեկավարը ես էի եւ բնակիչների հետ տարվել են աշխատանքներ, որ սա այն չի, ինչ դուք մտածում եք։ Եթե հիմա էլ չանեինք, ապա չէինք անելու։ Դա շատ ավելի վաղ պիտի արվեր։ Իսկապես ամենայն լրջությամբ չենք մտածել հարցին, որ ապրիլյան դեպքերի ժամանակ արդեն նկուղները ոչ միայն, այլ մշտապես պատրաստ լինեն, որովհետև նկուղները միայն ռազմական գործողությունների դեպքում չէ, որ որ անհրաժեշտ է։ Իհարկե, պատկերացրեք, նկողներ են եղել 15-20 մեքենա աղբ են քանել կենցաղային, շինարարական, ժողովուրդն էլ են մի քիչ անտարբեր վերաբերել այդ ամեն ինչին, խոսքի բնակարաններ վերանորոգելիս շինարարական աղբա, եթե պիտի դուրս անեին քաղաքից, ապա ամենա հեշտ ճանապարհը այն էր, որ գցեն նկողները ու այդ իրավիճակից էլ ենք դուրս եկել ու կարող էլ առողջության համար վտանգավոր իրավիճակ ստեղծել։ Այդ աշխատանքները շատ ծավալուն են եւ շատ ֆինանսական ծախսեր էին։ Առաջնահերթություն հնարավորություն չէր։ Միշտ ասում են հետագայում, հետագայում։ Պատկերացրեք մեր քաղաքային համայնքի բյուջեի 15-20%-ի չափով գումար է ծախսվել նկողների վերանորոգման համար։ Իսկ մինչ այդ տարեկան երևի 1-2 շենքի նկող էր մաքրել։ Այո, մենք այդ ծրագիրը ունեինք եւ տարեկան 1 կամ 2 շենքերի նկողները մաքրվում էին, դռնով ապահովում էին։ Միայն տարական մաքրություն էր կատարում, կահավորում չէր կատարում։ Ոչ, միայն աղբի հանում եւ դռների տեղադրում, բայց այս պարագայում պատերը կարապատվել են Էլեկտրականությունը։ Էլեկտրականությունը միանշանակ ամենտեղ անցկացվել։ Անհրաժեշտության դեպքում հատակը սալիկապատվել է կամ բետոնապատվել է ու հատուկ նստարաններով, որոնք մենակ նստելու համար չէ, հատուկ նստարաններով բոլոր նկողները կահավորվել են։ Պարոն Թամրազյան, իսկ ինչ ծրագրեր են, որ այս տարի լիովին չեն գործի կամ կան ծրագրեր, որ հետաձգվել են։ Այս տարի եղել է ծրագիր, որը մեծ դժվարությամբ գցել ենք, բայց այդ ծրագիրը հետաձգել ենք 17 թվականին վերելակների տեխնիկական ստուգման եւ ընդհանուր կապիտալ վերանորոգման։ Այդ վերելակները դեռևս սովետական ժամանակներից են։ Եղել է մի հատ խոշոր ծրագիր վերջին 1 տարվա ընթացքում Երեզմանոցի մոտ աղբյուրները Վարարակնից սնվող աղբյուրները, ցայտ աղբյուրները փակվել էին, տարուց ավելի է։ Ծրագիր կար մոտ 35 միլիոն դրամ պիտի ուղղեինք, որ เป զի վարակնի ակունքները մաքրվեին, նորից փորձեինք զաքոմս գումարվել, շատ են բողոքում։ Այդ ջրի պահանջը տվյալ թաղամասում իրոք կա։ Եթե խոսքը վերաբերում է ջրամատակարարման, շուրջօրյա ջրամատակարարման ավարտման համար վարչական բարեպաշտ թաղամասի ժողովուրդը դիմումներից հետո համայնքի բյուջեի միջոցների հաշվին այդ թաղամասն էլ արդեն ապահովված է շուրջօրյա ջրամատակարարումով։ Մնացել է Ռաչի գոտու Կրկժան թաղամասի մի փոքր հատված եւ Աչափնյակ թաղամասի ու Կրջեի ջրամբարի կառուցումը։ Այդ աշխատանքները նախատեսված էին պետական բյուջեի միջոցների հաշվին եւ մենք էլ ենք հետաքրքրվում ջրամբարի հիմքը արդեն դրվել է, հուսով ենք այս տարին կավարտվեն այդ աշխատանքները։ Հինգշաբթի օրը հուլիսի 14-ին Ստեփանակերտ կժամանի Երևանի քաղաքապետարանի պատվիրակությունը Տարոն Մարգարյանի գլխավորությամբ։ Այցի ծրագիրը ինչ է ներառում եւ ընդհանրապես ապրիլյան դեպքերը երկու հայկական պետությունների մայրաքաղաքների համագործակցության ոլորտում ինչ անդրադարձ են ունեցել։ Այո, նախնական տվյալներով հուլիսի 14-ին նախատեսում է Պարոն Մարգարյանի գլխավորած պատվիրակության այդ Ստեփանակ կերտ, այցի նպատակը, ուրեմն ներկայացնել մեր հանրությանը մեր երկու քաղաքների 4 տարվա կատարված աշխատանքները համագործակցության համագործակցության կատարված աշխատանքները, այսպես ասած, հաշվետվություն, որը նախատեսում ենք կառավարության շենքի նիստերի դահլիճում ներկա կլինեն պաշտոնյա անձեր, ինչպես նաև Երևանի բոլոր վարչական շրջանների ղեկավարները եւ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության բոլոր վարչակազմերի ղեկավարները եւ քաղաքապետները, քաղաքների ում հետ որ համագործակցություն է ծավալվել։ Իրոք ահագին ծրագրերը ապրիլյան իրադարձություններով տեղափոխվեցին։ Հետաձգվեցին։ Հարկ է նշել, որ այդ օրերին ես էլ եմ կոնկրետ ականատես եղել, որ Դավթաշեն վարչական շրջան, Նորնորք վարչական շրջանի, Կենտրոն վարչական շրջանի տղաները իրենց ջոկատներով եղել են Ստեփանակերտում, այստեղից ճանապարհվել դիք, միմյանց փոխարինելով միջևեր դիրքերում եղել են։ Հարկ է նշել նաև Տարո Մարկարյանի օգնությունը ապրիլի 4-ին 5-ին բոլոր այն զինվորներին, որոնք դիրքերում են, 100 տոննա բարեն նամաթերք է ուղարկել կառավարության հաշվարկային հաշիվ Երևանի քաղաքապետարանից փոխանցվել է 20 միլիոն դրամ։ Այս համագործակցությունը դեռ կշարունակվի խաղաղ պայմանների համար, հույսով եմ երկու քաղաքների զարգացման համար։ Այցի ժամանակ նախատեսվում է Սուրբ Աստվածածին Հովանո եկեղեցու հարակից տարածքի բարեկարգման աշխատանքների դիտումը, հանձնել է Երևանի քաղաքապետարանը այդ տարածքի բարեկարգման աշխատանքներին եւ Երևան համայնքի աջակցությամբ կառուցվող ազատամարտիկների այգու տարածքի դիտումը։ Կծանոթանան աշխատ աշխատանքների ընթացքի ընթացքին ինչ փուլում են ընդհանրապես աշխատանքները պարոն Մարքայանի գլխավորած պատվիրակությունը կայցելի դիրքեր տղաներին ողջունելու եւ կայցելի զորամասեր Ավարտվեց «Մայրաքաղաք» ծրագրի հերթական 2016 թվականի հուլիսի 12-ի թողարկումը։ Մեր հյուրն էր Ստեփանակերտի առաջին փոխքաղաքապետ Սուրեն Թամրազյանը։ Նրա հետ զրուցում էր ծրագրի հեղինակը Ծովինար Գրիգորյանը։